Eu é o vou, eu vou da putaria. Caiu quem é muito brave, brave, brave. Esse caiu quem? A, a novinha tá com fogo, eu vou apagar o fogo dela. Eu não sou bombeiro, mas eu pato mangueira nela. Pato mangueira nela, pato, pato mangueira nela. Pato mangueira nela, pato, pato mangueira nela. Perguntou como apagar diz que tá queimando a beça. Eu falei calma novinha, E se tu não desespera. E pra apagar seu fogo, a minha resposta é essa. É só tu sentar com o cozinho, vai, sentar tá a É só tu sentar com o cozinho, vai, sentar tá a É só tu sentar com o cozinho, vai, sentar é tá a xereca. Taca, mangueira nela, taca, taca, mangueira nela. Taca, mangueira nela, taca, taca, mangueira nela. Caiu quem é muito brabo, brabo, brabo. Esse caiu quem? A, a novinha tá com fogo, eu vou apagar o fogo dela. Eu não sou bombeiro, mas eu taco mangueira nela. Taco mangueira nela, taco, taco mangueira nela. Taco mangueira nela, taco, taco mangueira nela. Perguntou como apagar. Diz que tá queimando a beça. Eu falei, calma novinha, esse tu não desespera seu fogo, a minha resposta é essa. É só tu setar com o cozinho. Vai, senta caceira, que é só tu setar com o cozinho. Vai, senta caceira, que é só tu setar com o cozinho. Vai, senta caceira, cara.